Zainab mai dalan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta kalli gwaggon, tana faɗin duk nawa ne wannan Ta ce na ki ne mana haka nan ya ce. ni ma kin ganawa ta miƙa mata tata ledar ita kuwa turmin atamfa ne holan da babban mayafi da turare sai sallaya Maryam ta rike baki tana faɗin kai wallahi mun gode Allah ya saka da alkhairi Goggo ta ce to ni ne zan ce da Habibu ai sai dai ne ta masa addu'a haka ma ya kawo sahura ita ma ci da turare ƴaƴan gidan nan kuwa kaf su har na makwabta sun sha kayan zaƙi ɗazu ƙofar nan a cike take da yara Halima ma ya ba ta hijabi irin naki guda daya Maryam dai ta gagara cewa komai ita dai har yau al'amarin Habib na ta mamaki nan da nan sai ta ga adda ta shiga daure mata fuska ko kofarsa ta shigo sai ta ga dama idan ta gaishe ta take amsawa koko tana tafiya tana amsawa duk da dai Halima bata gwada mata komai ba yanzu mu'amalar tunanin kamar da a sannan ne ta san Halima ba ta fiye son biye wa maganganun adda ba dan da tana biye wa adda da yanzu kullum suna cikin rashin jituwa sai aka yi rashin sa'a Haliman na kaunar Maryam din fiye da zaton mutum duk lokacin da Maryam ta shigo kofar nan ta dinga mata titi nan. ba kuma akan kowa ba sai akan Habib wai mutum ya banu da shishigi ina shi ina ɗan masu kuɗi kai ta tusa kanka inda Allah bai kai ka ba to Allah ya sa ma shi ɗan arziki ne kallo ma mutum bai ishe shi ba ko kuma idan ta ga abu da cikin Maryam ta dinga so baki kenan tana surutai tana cewa ni dai Halima ban yadda ba duk yadda kike da mutum kar ki yadda ki tambaye shi abu in dai ba shine yayi niyya ya dauko ya baki ba har yaushe za ka dinga zubar da girman ka kana roko dan kawai kaga arha abin yana wa Maryam ciwo sai dai bai cika ta ba saboda ta riga da ta saba da halin adda sannan kuma ta san abin da take faɗan ba haka bane tana faɗa ne kawai tunda take bata taɓa tambayar wani abu yayi mata ba ballantana kuma Habib da take matakar jin nauyi sannan yana iya kokarin kanta gwagwa kuma bata bata wannan tarbiyyar ba ita kanta addan ta sani hasada ce kawai ke damunta shi ya sa idan ta ga dama sai ke kwana biyu bata ma shiga kofar ba sai dai Halima ta zo wajenta dan kuwa ta san goggo sarai bata isa ta mata a gabanta ba Maryam na da burin in ta gama sakandare ta ci gaba da karatu ta san zai yi guya gwaggo ta barta dan kuwa burin goggo bai wuce ta ga ta yi auren Maryam ɗin ba da sauran ta, to amma ta san in ta dage mata ta san za ta iya barinta tunda Fatima Fatima sautari idan suna hira da Uncle Habib yana ƙara bawa gogo ƙarfin gwiwar ya kamata Maryam din ta yi karatu mai zurfi tunda tana da ƙoƙari sosai sannan kuma yanzu ga Hadiza ita ma tana School of Management a nan Kano tana yin diploma ita ma Halima burin ta kenan karatu tun daga yayansu Usman nan ya gama NCE ɗinsa bana yana kuma neman aikin koyarwa Maryam kusan kwana biyu kenan bata ga Uncle Hajib a makaranta ba. Sannan kuma a nan gidansu ma bata kai shi ba. Sun taso daga makarantar boko jakarta ta ajiye sannan ta fara alwala. Gwangwa ta kalle ta ta ce Mera rama Habibu fa bai ji daɗi ba tun shekaran jiya. Ni ma ban sani ba sai ɗazu ya aiko wani yaro ya ce ya zo ya faɗa min kar in ga shirin kwana biyu bai to ba. To baya jin daɗi ne. to shine na biyaran har gidan nasu na gaishe shi amma jikin da sauki babar tashi kuwa mai kirki ce har ma ya ce yana son kuɗin tsamiya to shine na dama masa gashi can cikin bokitin robar can ga kuma naman kan rago can shi ma a kula na dafa masa ki sauri ki sallar ki abinci so ki kai masa Maryam cikin jimami take nan da nan tace Allah sarki shi yasa ma ban gaishe a makaranta ba tun shekaran jiya har ina cewa idan na dawo zan tambaye ki ko yana shigowa idan mun tafi islamiyya ne ta tace wallahi jikin ne nan dai Maryam tayi sauri tayi sallah bata ci abinci ba sai da ta fito daga wanka ta canza kaya da koriyar atamfar kai target ta fesa body spray na dove bata wata kwalliya ba ta saka himar ɗinta ta fito tana faɗin gwaggo bari in je in kai masa sai in da ci abincin gwaggwa ta ce a'a ki ɗan shigo kaɗan ne mana tun da yau babu islamiyya karshe ba da wuri za ki dawo ba dan kar ta tsaya su masu da gwaggwa ta ɓata mata lokaci sai ta ɗauko abincin ta ci sama sama sannan ta ajiye ta ɗauki ɗan kwandon da gwaggon ta saka kayan a ciki tana faɗin na tafi gwaggo gwaggo ta ce mata ki gaishe shi ki ce yaya jikin nashi tana fitowa kofar su Halima ta nufa don ta rasa ta har ta saka ƙafa za ta shiga sai ta tuno da adda yanzu haka tana ganin ta idan ta fi inda za su je sai ta san abin da za ta faɗa mata magana har ranta ya ɓaci ko kuma ta ce yau ma shi shige tusa kai babu kwarfini ta dawo da baya a hankali bata shiga ba ta fita ita kadai ta tafi duk da ta son zuwa ita kadai din to amma ya za ta yi ta gwamma gwammace ta tafi ita kadai din da bakar maganar atta ta iso kofar gidan mai gadin gidan ne kawai a zaune shi kadai ta gaida shi sannan ta wuce cikin gidan gabanta na faduwa duk dai yau ne karo na biyu na zuwan ta kitan to amma gabanta in banda faduwa babu abin da yake da dai ta daure ta shiga har tsakiyar gidan sannan ta fara sallama a hankali wata mata ta fito daga cikin falon nan na kwanaki can da ta fa taɓa shiga wanda ta tabbatar na matar gidan ne matar ta kalle ta sosai sannan ta ce mata sannu da zuwa. Maryam ta dan rusuna tana gaishe ta duk da dai ta gane mai aikin su ce bai hana ta girmama ta ba a matsayin ta na babba. Matar kuwa cikin sakin fuska ta ce ko wajen hajiya mama aka aiko ki. Maryam ta saurin daga mata kanta tana faɗin eh. Matar ta ce to goma na aika ta nan a falo. A hankali Maryam ta bi bayan matar har cikin falon. mamin na zaune a kan kujera tana kallon wani katon talabijin da ke makala a jikin bango sannan wannan budurwar mata rana ita ma tana kwance akan doguwar kujera tana ta faman latsa-latsan waya tai saurin zugunawa tana faɗin ina yini mami ta ɗago tana faɗin sanni yan mata yayi gida Maryam ta ce lafiya kalau yaya mai cikin mami ta ce da sauƙi sannan ta tura mata dan kwandon gaban mami tana faɗin wai ga in ji gungu a bawa marar lafiya mami sai saurin cewa a'a ko dai Maryam ce Maryam ta ɗago kanta tana faɗin ni ce ce ki hakuri ban gane ki ba gwaggon ta koma gida lafiya ko Ta ce lafiya kalau mami ta hau buɗe kwanukan tana faɗin Allah sarki lallai gwaggo ta san cimar shi kan nata budurwar ta saurin isowa gaban sau tana faɗin ne aka kawo ya hadis ɗin tana buɗa tana faɗin kai bari in ɗan plate ba don jinya ba ai na san yau da kokowa a gidan nan ya haji da san naman kai mama ta bige mata hannu tana faɗin wai ke saudatu me yake damin ki ne za ku ki haɗu da Habib fa kin san shi sarai Maryam ta saurin kallon wadda aka kira da Saudatu tana fadin ina yini Saudatu ce lafiya kalau Maryam yayi gongo ce lafiya ta kalau Mali tace kin ga tashi kiraka ta dakin Habibin ta gaishe shi dan Allah sannan ku saka shi ya dauki naman nan ya sha kunun dan Habibu baya son cin abinci idan ba shi da lafiya kamar wani yaro kankani Sauratu ta wuce gaba Maryam na binta a bayar rike da kwandon a hannunta suka fito daga falon suka sake komawa baya can hanyar fita waje. Saka wata yar hanya sai ga su a bakin wata ƙofa Sauratu ta murɗa ƙofar ta shiga ita ma Maryam ta bi bayanta. Dan ƙaramin falo ne mai matuƙar kyau katat ne a mamaye a kasan falon. Sai wani ƙarami a saman sa. da wasu kujeru masu kyau daidai yake guda can gefe kuma TV stand ne da TV dan daidai a kai sai ƙaramin fridge da labule kalar kujerun ruwan madara ko ina tsaffe kamshi yake fita a hankali Maryam ta nemi kujera ta dora ɗan kwandon akan santa tebul ɗin. Saudatu ta ce yawa zauna bari in shiga in faɗa masa kin zo gaida shi ko zai iya fitowa mai sauraro a nan za dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin mai kula da shirin